Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Nastavljamo znači pri kraju smo uh, završavanja uh, tematike mustalahul hadisa imamo još nekoliko tih nekih mesela da obradimo izabrani odabrani uh, S tim da se mena vrava, namirao nakon muselog hadisa da uzmemo cjelovito da obradimo jednu, jednu ekstra dobru knjigu po pitanju muselog hadisa, a to je Muqidha od od Zehebija, gdje se rezimira sve ono što si do sad znao, čuo i što ti još produbi i pojača znanje, poimanje Mustelahul Hadisa. To ćemo posljednji što na kraj kad završimo ovo. Uh, Znači, nastavljamo ovdje još nekoliko mesela, ostalo neke ćemo spomenuti, e, neke ćemo preskočiti. Uzet ćemo ovdje vrlo bitnu meselu, a to je pitanje vezano za mesela hadisa, to je e, marifetu sahabe. Poznavanje i spoznaje ashaba, njihova uloga u hadisu i značaj i e, jako bitna tema ashaba, tabiina i tako da spomenut ćemo znači, neke detalje oko toga. E, sahabi, odnosno vraća se na, na riječ sohbe, što znači prijatelj, drug. E, terminološki ashab ili sahabi je men lakije nebija sallallahu alaihi wa sallam muslimen wa mata alal islami. Kaže, ko sretni, ko se sreo sa vjerovjesnikom Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kao musliman, prvo da ga sretni, musliman, umate ali i da umre na tome kaže walau tahallalat zalika riddatun ala rasah pa makar u, između toga se desilo da je bio u otpadništvu riddatu pa se ponovo vratio islam prismo ovo je jako rijetki slučaj ovo, ovaj dodatak zadnji znači poenta ovdje ova tri šarta da je sreo poslanika sallallahu alejhi znači sreo uživo ga vidio sreo ga da je, e, da je musliman, da je primio islam, uslovi da bi primio islam, a ne da kao mušljika ga sreo, pa poslije kada je on umro primio islam, da to nije ashab. I treći, da umre na islam. Da umre na islam. Ta tri šarta treba da ispuni da bi se tretirao ashabom. Što je bitno poznavati ashabe vizan za mustelah al-hadis? Um, <clears throat> bitno se vraća na to što je u stvari ova vjera prenešena nama preko ashaba. I zato znači prvi e, i tato, zato je znači e, pitanje ashaba e, znači jedan od akidetskih temelja. Svatanje, ophod razumijevanja ashaba, tretiranje ashaba je od akidetskih temelja. Zašto je to akidetskih temelja? Jer a, kad narušiš ashabe u vjeru islamu, ti si, ti si prišao na najbitnija vrata islama odakle šizam truhne od asaba, šije, rafidije, truhnu, a riba z glave smrdi, oni odatle truhnu zato što su poremetili odnos prema ashabu, su pretipili sve ashabe, osim četiri ili sedam njih. I kad naruti, naruši glavnu vezu sa, razumijeva, sa, sa islamom, glavna veza nama sa islamom su ashabi. Oni su nam prenijeli islam. I tu kad vezu narušiš, onda ti ta, ta, ta nedostatak u lancu prenešene vjere stvarati, stvarati možeš misliti šta hoćeš od vjeri. Možeš biti baš šta hoćeš. Možeš pripisati šta hoćeš. Šta god dodaš. Šta god pripišeš. Dok se to otkrije, utvrdi, jel nije, nije bilo. Znači, mi, a, zato veličina vjere islamu u tome što ima senet. Najbitniji lanac u senetu prenešene vjere su ashabi. Dobro. Kako se zna ko je od ko je od ashaba ashab? Po čemu mi znamo da neko od, od njih bio ashab? Znači tu su učenjaci govorili da imaju neki, neki stepen kategorije. Kaže imamo neke, za neke ashabe znamo da su bili ashabi po mutevatri predaje. Znači mnoštvo hadisa koji su došli iz raznih uglova. Poput Ebu Bekra, Omara Radjelahan, Radjelahan, Osmana, Alije Radjelahan i ovi, ovi poznati veliki ashaba. Znači, to mutevatri predajama je došlo. Da su bili ashabi poput uh, Ašare Mubešerine Beđene, Mubešerine Beđene. Oni destorca koji su bili ob, uh, obradovani dženetom. To je motivatika da vam Druga kategorija bi šuhre. Zato što su poznati. Ima neki oshavi, poznati su, za, za neki događaj su vi vezani. Poput Dimam ibn Fa'lebeta. Po čemu je on poznat? Dimam ibn Fa'lebe. Beduin. poput okaše. Po čemu je znat okaša, Ibn Mihsan? Šta? Okaše ima drugačiji, od drugih hadis poznati, spomnio smo kitabu te vidi. A to je kad tražio da dovi za njih poslanih sada da bude od 70.000 koji će ući u, u džende bez polaganja računa. A Dimam ibn Thalebe je onaj koji je rekao, došao Allaho poslaniće, jel tačno da je tebi Allah šan naredio da klanjaš pet vakata namaza. Jest. Pa je tačno da ti je naredio da postiš mjesec Ramadana? Pa jest. I tako te islamski šeptor naredio. E kad tako mi Allaha, tako mi Allaha kaže neću dodat na ovo ni to oduzit. I otišao. I kaže poslanik sada za nje šta? Ko deli vidi, znači osobu koja je džanetlik, ušu u džanetlik, gleda ovo. E, imam je Thalebe. Znači, neki ashabi su poznat po nekim događajima. I potom su zapančeni, rašireni, tako da. Znači, možemo mnogo ashaba po tome znati. I to toliko rašireno, znači, poznati po, po određenim pričama, po određenim događajima koji se desili. Selman Faris, po čemu onda poznate? A? Poznat po načinu primanja islama, to, to toliko rašireno da dan danas neko kad nadje ime djetetu Selman, uh, asocira ga na to kako on tražio istinu, tražao, tragaju, tako poznata događaj, njegov životni događaj. Dobro. Onda imamo to da je, ovaj, po čemu znamo da je ashab, eh, po, o tome, znači da je, da su pouzani tabijini posvjedočili, pouzdani vjerodostojni tabijini posvjedočili da nekog da je bio ashab. Također, eh, za nekog od ashaba da je sam za sebe utvrdio da u stvari sreo poslanika sa nam sredem prenosenom, prije odnosno da je on sreo da je, da je vidio poslanika, sam bio sa njim i tako dalje. I naravno nije došlo potvrda. Zašto bude bitno pričati pa dobro čuj, znam se po čemu je bio sam. Nije, znači imamo, lako je za ove poznate ashab režda sa ashabi. A šta za oni tamo koji, ovako, vi ćemo spomenuti poslije koliko je brio broj ashaba, šta za oni drugi koji ne znaš imam, samo neki spominuti o tamo. I kaže je bio ashab. To je dokaz da ashab, ko kaže da je bio ashab, možda nije bio ashab. Možda bio hadremi. Šta znači hadremi? Živio za vrijeme poslanika, za sada I bio stari ljudi, ali ga nije sreo nikad. Nije ga sreo, mogo je, znači, znači, uh, uh, uz pretpostavak ne mogo je da ga sretne. Znači, mogo je teoretski da ga sretne, mi praci ga nije sreo. I sad, ona, sad treba otvrti, je li ga sreo, nije sreo. Ako je sreo, gdje ga sreo? Gdje je sreo poslanika sam sreo? Gdje ga je vidio? Dobro. Eh, najbitnija mesela ovdje po pitanju sahaba je to je ta dilu džemija sahabe. A sahabi se u hadisu smatruju svi da su adl da su pouzdani. Znači da su pouzdani i da su pravedni. Sve što se prenosi od ashaba, gdje ravija ima ashab, bilo koji, hadis je, znači, što tiče njega, hadis je s njegove strane vredostaja. Čak kad se dođe da neki ravija, kaže tabin, prenosim od jednog od ashaba to i to, nije spomenuo koji je ashab. Je to mahana u hadisu? U lancu, nije, što? Nije bitno koji je ashab. Jer su svi ashabi u dulj. Svi su pravjedni i pouzdani, ona dva šarta ravije. Pravjednost pouzdana, govorim što znači, pravjednost šta pouzdanost? Pravjednost se vraća na što? Da ne radi velike grijehe. Da ne radi lijepog ahlaka, da narušamo ruvat i tako dalje. A pouzdanost u čemu? U prenošenju. U prenošenju hadisa. Dobro. A to u stvari znači, znači e, kad kažemo da su, da, da svi ashabi, bez obzira, pazite, kad kažem da su svi udul, da su pravidni pouzdani, svejedno znači na oni koji su zadesila ih fitna, fitna asha, među ashabima koji se desu, borba i rat među ashabima koji se desu. Ili oni koji nisu. I što je zanimljiva stvar, ovdje iđma učenjaka ovog umeta, ehli sunneta je na tome. Znači, ovdje nima razilaž, neko kaže, pa dobro, jel? Ja. Zato što čitaš neku šiitsku literaturu, pa ti on poljuljaj. I zato je opasno e, čitanje šiitske literature, da oni znaju nekad uzimati neke hadise e, koji su prenosjeni u zbirkama Ehli Suneta, i u tim hadisima nešto gdje ima neki postupak nekog asaba nešto. I on kaže, kako će ovaj ashab biti da vam prenosi hadis, vidi šta je uradio. Možete da vam nesem jednu šubu. Ebu Bekre, poznati ashab. Ebu Bekr je poznati ashab koji prenosi hadis ovaj, što našim hanumama nikako ne sjeda. Len yufliha qawm vallav amrahum imra etan. Neće uspjet narod onaj koji koji postavi ženu za namjesnika, da ih predvodi. Hadis mu tefekun ali od Ebu Bekra. Ebu Bekr je bio od ashaba jedan koji je jedan od trojice koji su bičevani, koji je obtužio Mugirat ibn Šubete da je učinio zinalog. Za vrijeme Omara radi Alehanu. Bilzu Bičvan, zato što četvrti koji je trebao posvjedoči, imao bilo zijad, odustao od toga, nije opisao događaj kako se desio. Pa kaže Omer radi Allah Anhu, hvala dragom Allahu, pa nije osramotio moja shabe. U smislu da, da je potvrđen zinalog. I, uh, I sad dolaze šije, sad ti od ubaci šubu. Evo prenosi, Mutefik Ali Hadis prenosi Abu Bekra, on, on bio bičan zbog, zbog potvore za zinalog. Kako će on, kaže, biti onaj? kako će on biti ravija u hadis, kako će prenosi od njih hadis. I sad čovjek koji te stvari ne razumije, koji slabog imana ne uči vjeru, tako pa vidiš, kada vidiš, onda potvora je veliki grijeh, znači to radio, kako će mi prenosi od njih hadis? Znači nije to ispravo hadis. I, I tako prilaze ovi, ovi moderni intelektualci koji tako hadise ovaj, kidaju im veze. S te strane mu priđe šubar. Pa kaže sad ovo upitane hadisi. Pa, znači, sam ashab je problem počinješ od njega, onda ćeš red do drugih ashabi tako. Ja počinješ onda drugi, onda se, kad vratiš na turo šija, onda, onda sve ashabe treba skloniti. Osim oni koji su, oni, jel, smatraju da podržavaju ehlu bejt, da su bili podržavali ehlu bejt. Dobro. Znači, ispravno znači da svi pojđma učenjaka, svi ashabi su na adaletu. A to znači da oni, znači da je nemoguće da se desi kezib, laž od strane ashaba po pitanju prenošenja vjeri rivajeta. Ili da je skrenuo, da je bio na delaletu. Ili da je uradio nešto što obavezuje da se ne prima od njeg njegov rivajet. I ako se desi veliki grijed ashaba, znači ashabi su poznato da su žurli u teubu, da se pokaju, ovaj, a samo bićevanje ovdje u ovom hadisu, znači to je, pa dobro šta je odgovor ovdje? Pa bićevanje je šta? Kefaret li za nuk. Došlo tekstu hadisa Buhari za hudude. Kefar, uh, eh, hudud kefaratu li ahliha. To su tekstu hadisa. Hudud i šarijaske kazne na dunjalu su kefaret za oni koji su ga učinili. Na, na, znači, tretira osoba nakon, nakon što je bićevana, znači da je, da je time otklonjen taj grijeh. A i da nije toga, poznat će sahabi da, da, da, da se pokajali za grijehe o koji su upadali. Ono, I oni su bili ljudi i upadali su grijehe i pokajali bi se za to. A ono što se desilo među njima, po pitanju fitne, Uglavnom poznat stav od Sunnava džemavi, to znate i učiste u akidijskih knjigama, da je to bio ičtihad od jedne i druge skupine po tom pitanju. Vi znate što koji je spor bio među ashabima. Znači, jedni su bili na strani Mavi, jedni su Ali radi Allahanu. Oni što slučajali pobuni protiv Otmana, radi on to su bili monarsi, jel, od Tavina. To je spravo Fitno Savdolaj Misebem, to je priča za sebe. Ali govorimo sukob između Mavi i Ali radi Allahanu. Ali radi Allahanu kaže, ja sam nasljednik krvi Osmana radi Allahanu i želim da se ubice kazne koje su učestovale, a ubice se raširile u taboru, ali i ne vojske. I hoću da se kazne, pa kad se kazne, ja ću dat bej, beju Ali radila. Nema smetnje da ne beju. A on bio namjestnik u Šam, a, a, a Mavi radila. Ali radila on kaže, ne, prvo ćeš mi dat beju, pa ćemo onda, kad ja malo ojačam, onda ćemo pofatati ove ubice, pa ćemo i kazniti nakon toga. I tu je bio spor među njima. Ova kaže, ne, prvo da, da pobijemo, da pofatamo ubice, pa da je kaznimo, jer imam pravo na krv, na nasljednica krvi Osmana, radi iz njegove familije, pa muško, po pa muškoj lozi, ali Radon ne kaže, meni je data beja, imam da brniš beju, pa ćemo da to riješiti. To je spor njihov glavni bio. Ako mi neko dođe, pa dobro, na, ajde, dem ti riješi taj, ko je u pravo njih. Znači, nije to baš tako ni jednostavno celo. To je bio spor među njima. Tačno je došlo u hadisu, koja, kada se desio sukob, koja je strana bila u pravu, kada je desio, tako dalje. Ne govorimo o tome, nego govorimo, znači, u osnovi šta je bio spor među njima. Znači, spor nije bilo to mržen među mene, na prijateljstvo, da se nisu na kraju prenesene su lijepi govor jedan o drugom. I poštovanje od jednog i drugog. Javi je, jali radi lahom. I preneseno je skupina shaba koji nisu učet, htjeli učestvuju u fitni, zbog čega? To su čuli hadisa od poslanika za selem da ne učestvuju u A mnogi od shaba kada je došlo, kada je pozvao Alija Radana, hoćeš da idete sa mnom, da izađem. Nisu htjeli sukup, da izađe da riješe tu stvar. I na kraju oni su htjeli da izglede. Kad, duga priča, znate taj događaj. Uh, kad, kad je e, nekima sahaba dođe, rekao, hajde da ideš sa mnom, kaže, hoće se kad sa mnom uzme oružje. I ode u oružje, uzme drvenu sablju. Kaže, njema, ali ja radim, sad ćeš, kaže, drvena sablja, kaže, pomoć sa drvenom sabljom. Pa kaže, tako sam ja čuo Allaho poslanika sa mnom. Kad dođe ovo vrijeme, da sa ovom sabljom se borim. U stvari, ništa učestvujete, kaže. Kaže, onda mi ne trebaš, ti mene ne možeš pomoći sa takvom sabljom. Eh, duga je to priča, uglavnom ovaj uh, poznati stav Ehlu Sunnođima, čak i Ešari Maturidije su po ovom pitanju potrefili, po pitanju stavu prema shabima. Najbolja knjiga koja je napisana, El Awasim min al Qawasim. Od koga? Ibn Arabija. Ne Ibn Arabija, ono Sufije. Nego ovaj učenjak iz Malikijskog Najbolja knjiga u odbrani Ashaba. I stav od Ehle Sunnove džema. A to da što desu među da je bio čtihad njihovo da je suko bio politički. Različan politički, a ne akidecki. Znači, nije bilo akidijskih sukoba, apsolutno. Dobro. Uh, uglavnom, znači, poslani se potvrdio za, za prve generacije, prva generacija, da najbolja generacija, da, da su oni koji su prenijeli šerijat i tako dalje poznati hadise. Dobro, nakon toga, znači, ovo je džma učenjaka od tome, da su svi ashabi pravi, jedni i pouzdani. Ko je najviše prenio hadisa? Ima poznato šest ashaba koji su izdvojili u tome. Nije teško ni zapamtiti. Ebu Hureyre radijallahu anhu, koji je prenio najviše hadisa, 5374 hadisa. Od njeg je prenijelo više od 300 ljudi hadisa. 300 ljudi je znači bilo ravija koji su od tabina koji su prenijeli od njeg hadisa. Znači 5374 hadisa je prenio Ebu Hureyre. Po zbrajanju od koga? koji, koji e, uh, hadis je zbra, sabrao ove sve hadise? Iz Endelusa jedan muhadis. Drugi ashab je bio Ibn Omer, radijallahu anhu. On je prenio 2630 hadisa. Treći, Enes ibn Malik prenio 2286 hadisa. Četvrti, žena, Aisha, umun mu'mini, 2210 hadisa. Treba nam neko donijeti na izbirke o, o ravijama, hadisma, pa da pogledam poglavlje o ravija žena, da vidite koliko ima žena mimo sahabijki, koliko ima ravija žina, odnosno muškarcu. Kako je sad dokaz ovim ovim feministima? Pa dobro, on sam jedan sat u programu imala. E, peti Ibn Abbas radila Hanuma. 1660 hadisa. I šesti Džabred Nadula radila Hanuma a to je 1540 hadisa. Znači ovo su ashabi muktirune fil hadis. Ali ashabi koji su prenijeli najviše hadisa. Ovo kad sve saberimo, ovo je ogroman broj hadisa. Tako, naravno, ovdje se radi da mogu prenijeti jedan isti hadis. Opet da ponavljam, ćemo znači, da imate zbrkog hadisa. Hadisi bez ponavljanja ne prelaze 12.000 hadisa. Bez ponavljanja hadis vjerodostojni ne prelazi 6000 hadisa sa dobrim hadisima. 4600 vjerodostojnih hadisa, ostalo do 6200 i nešto sa dobrim hadisima. To da imate otprilike sve vizu, da ne da umišljate tam neke tam cifre, ono kada dođe da je neki, da je neki hadis zapamti, u kojoj nam nam da 700.000 hadisa i tome slično. Dobro. Da, da, uh, Mustad imama Ahmeda ima koliko hadisa ima? Mustad imama Ahmeda. 30.000 ili 40.000, koliko? 40.000. Ja. Kako što ima 40.000 hadisa? Pa s ponavljanjem, znači. Zato što je musnet prema shabima, bilježe. Ja, ti, ja, ti, ja se vjerujem se više ashaba. Dobro. Ko je od ashaba najviše fetava dao? Ehlu fetva ko je bio? Znači ima uh, ashaba koji su najviše, znači govorili o propisima vjeri. Najviše od njih koji izdavao fetve, govorili o propisima vjeri, bio ko? Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu znači Abdullah ibn Abbas, kao što kaže Mesruq Tabin, kaže Intaha ilmu sahabe ila sitte. Znanje ashaba je završilo na šestorci. Kaže Omer, Ali, Ubej ibn Kab, Zaid ibn Thabit, Ebu Darda, wa Abdullah ibn Mas'ud. Kaže, thumme intaha ilmu sitte ila Ali wa Abdullah ibn Mas'ud. A zatim je znanje ove šestorice završilo kod Alije radijalahanu i Abdullah ibn Mas'uda. <clears throat> To je ulema od ashaba. Onda imamo četvorcu Abadila. To su ashabi s kojima počinje ime sa Abdullah. S tim da broj eh, ashaba koji ima ime Abdullah, prvo ime Abdullah, ima otprilike oko 300 ashaba. Al četvorca su poznata kao Abadila. A to je Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Zubeir i Abdullah ibn Amr ibn As. <clears throat> Još što je zanimljivo da su njih sa četvorca bili od uleme ashaba. Imali su znanje šerijatsko. Čak Abdullah ibn Amr ibn As za ovu trojicu je poznata. Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubir, da su imali širijesko znanje, da su davali fetve, da su bili učenjaci, ulema od ashaba. A čak je Abdullah ibn Amr ibn Abbas bio među njima. pa zato znači kada, kada, ovaj, kada se oni slože na jednom propisu njih četvorca, kaže Ejmeu Abadir, kaže Hada qaul abadila. Ovo je stav, kaže, abadila. Ko je abadila? Kaže, Omer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubeir koliko je bio broj ashaba, koliko je bilo ashaba uopšte? Uglavnom, ovaj, vršena, su, vršena su istraživanja i nema nekih uh, potpuno precizni podataka za tačan broj ashaba. Ima više uh, mišljenja kod učenjaka koliki je taj broj bio. Uglavnom, uh, učenjaci skoro da su složeni na tome da je bilo više od stotinu hiljada ashaba. Bilo je više od stotinu hiljada. A koliko tačno više od sto hiljada, znači kod toga ima razilaženje. Najpoznatiji je stav, onaj koji se prenosio ovdje buzur e razija, znači ovo su muhadisi radili, govorimo kako su to muhadisi radili, muhadisi su bili precizni, znači kod njih nemao. Vi znate koja je najjača, naj, najispravnija sira? Od onog koji dolazi od, od, od, od muhadisa, poput koga? Ibn Ketire Zehebija. Sira od Mekatira Zahevija, to su poznani sir, znači oni nisu navodili, kad navedu nešto što nije poznano, kažu ovo nije, nije poznano. Znači, najbolje su sire od muhadisa, jer muhadisi provjeravaju vijest, ne prenose stvari ono ovaj, gdje, gdje nije pouzdan, gdje nije sigurno, čak gdje znaju da, je, da, da, da nije vjerodostojno. Dobro. E, kaže Abu, Abu Zora Razi, kaže, kubi da Rasulullah sallallahu alaihi sallam an mijeti elf, wa arba'ata ašar alfa min sahabe. Mimen rawa anhu wa samija minhu. Kaže, umro je poslanik sallallahu alaihi wa sallam od sto hiljada i sto četrnaest hiljada. Sto četrnaest hiljada ashaba. Na drugim mjestima se prenosi koliko? 130 hiljada, neki kaže, neki kaže 120 hiljada ashaba. Otkud taj broj? Taj broj se uglavnom zna gdje? Na hađetul vada. Broj koji je bio na hađetul vada, na oprosnom hađu, oni su sreli i vidjeli poslanika. Svi su imali prilu da ga sretno vide. Da ga vide i sretno. Znači, ta, broj taj, upoređujući danas sa hađom, znači, danas znači, imate 3-4 miliona ljudi. Znam se, znači, 114.000, 120.000, 130.000 ljudi. Znači, to, to je moguće svi da ga vide. Nije nemoguće da ga ne vidi. Ali kako je njihova želja da vidi poslanika sam se znam se koja je bila njihova želja. Odeš na hađ i bio poslanik sam na hađu, ti ga nisi vidio. To, znači, to, nezamislivo koju, koju taj čovjek ima ambiciju. Znači, uh, ovaj broj koji prenosi vodne 114.000, znači prenosi ga je Buzur Arazi. Drugi su brojevi 120.000, 130.000. Uglavnom, bilo je više od 100.000 ashaba. Kaže, mimen reva anhu, on ovde, ovde navodi 114.000 koji su bili, mimen reva anhu, koji je prenio od njeg i osemija minhu i čuo od njeg. Čuo od njeg što je pričao, što je govorio. Znači, najmanje što je čuo neko od onih koji su ga samo sreli na hađu, na, na hađu su ga čuli. Da je govorio da priča. <clears throat> A onda imamo ovdje ovaj, da se ashabi mogu podijeliti određene tabeka, kategorije. Shodno tome ko je prvi primio islam, ko je među njima prvi učinio hiću, ko je prisustovao poznatim događajima ili nekim drugim razlozima podijeli među njima. A onda imamo koji je najbolji, poglavlje ko je najbolji od ashaba. Nema razilaženja u umetu da je najbolji od ashaba bio Ebu Bekr, radi Allahom. Kad kažemo najbolji, da li to znači da je bio najučeniji? Ebu Bekr je bez sumnje ikakve bio i najučeniji i najbolji ashab. I najučeniji i najbolji. Zatim Omer, radi Allahom. Znači, po iđmau ehli sunneta, ova su dvojica najbolji. Ovim redosljedom. Prvo je Bubekru, pa Omer. To je iđmau ehli sunneta. Kaže, tume Osman, tume Ali. Zatim Osman radijalno, zatim Ali radijalno. A to je po džumhuru ehli sunneta. Da je Osman bolji od Ali radijalno. Imamo, šta znači po džumhuru? Znači, imamo skupina unutar ehli sunneta koji smatrao da Alija bio od Osmana bolji. Ali su isti, svi složni, da je redosljed hilafeta bio onakav kakav jest. Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali. Znači, kod toga se ne razilazi. A oko Fadla se razilaži za Osmana i Aliju radila. Znači, mala skupina unta Ezo Sunta smatra da je Alija bio bolji od Osmana radi Alana. Nakon njih dolazi temamo, znači, Ašare. Znači, onda, aša, destorca kom je obećan ženet. Pa onda, oni koji ima obećan, o, o, o, učasnici na Bedru, Na učest na Bedru bilo koliko? 300 i 14 učesnika na Bedru. Pa zatim oni koji su učestovali na Uhudu. Pa zatim oni koji su Ehlu Bej Arturi Dvan, oni koji su dali Beju. Koju Beju? Na Hudejbi koja je bila. Zbog koga? Zbog Osmana koji je otišao pa je zadržao pa su da je ubijen. Pa su dali Beju da će se boriti zbog toga. I onda dođu šije, kažu, kaže, Osman nije dao beju. Osman nije bio, kaže, na, nije bio učesnik na, u kojoj bici? Na Petru. Nije učestvo na Petru. Nije bio, kaže, kad, bila, kad se dala beja, Betor i dvan. To šija odmah provlači. A ona Bejator 2 bila zbog njega je. Zbog njega je urađena Bejator. On kaže, nije on učestvovao. Pa zbog <laughs> njega je urađao što je otišao da pregovore i, i došao Haber da bi ubijen. A ima i odgovor zašto nije bio ubici na bedru. <clears throat> Šerijanski ispravnik. Onda ko je prvi primio islam? Od ljudi, muškaraca, prvi primio islam ko? Ebu Bekr. Od djeci je prvi primio islam Alija radijalama. Od žena Hadidža, umlu minijem od robova mevali ko? Ne. Zaid ibn Harithe. Mevali, oslobođeni robova. A od robova, ovaj mevali bio oslobođen, znači mevali. A ovaj, od robova koji nije bio oslobođen, prvi primio sam ko Bila, to je tačno, Bila ibn Rebah. On je primio, pa tek poslije bio oslobođen. Znači, tu je ta neki redus, znači, uh, po pitanju njihova, znači po ovom se oni e, poznati su ashabi, tako se rangiraju. Ko je zadnji umro od ashaba? Ebu Tufail Amir ibn Vati Leh, El Leithi. Umro je koje godine? 100 te godine, nije da se stuti, 100 te godine ravno, umro u Mekke. Neki kažu da je živio duže, ima razilaženje oko toga a po većini je znači umro od stoti godine. E, prije njega koji je umro najprije bio je Enes radi Allahom. Umro od 93. u Basri. Što je sve ovo bitno ovdje? Pa zbog hadisa, kad znaš kad je umro, koji je mogo čuti od njega, nije mogo čuti kad je uživio, koji je bio i tako dalje. A onda je to e, najpoznatije knjige o ashabima, gdje je napisana biografija ashaba koja je kod nas najpoznatija iz života ashaba, tako. Ta, ono što je došlo u života ashaba, ono mnogi stvari su nepoznali, nije tačno. Ono što mi imamo, čitamo, ono, slušamo i što snimljeno, to je nepoznane stvari. Tri najpoznatije knjige su sljedeće. El Isabe fite mizi sahabe od Ibn Hajara. Onda od Ibn Abdelbarra. El Istiabe fi esma i sahabe ili fi esmajis ashab. Znači, glavno skraćeno zove, ovo zove uh, e, uh, isabe, ovo drugo isti'ab. Mhm. I treća, esedul gabe, fi marec ashabe. A to je u stvari od Ibn Efira. Ove tri knjige su najpoznatije. Znači, ako ćeš pozna, znaš za ashaba nešto, na ove tri knjige se trebaš vratiti. I kad potpuniš sve tri, nađeš jednog ashaba i sabiriš ono što je rečeno, znači to je plafon po pitanju ashaba. Znači, ova knjiga bi nam dodara isti'ab, koja je prva napisana, pa, e, pa Esed ul Gabe koja je druga napisana od Ibn Tira i, i koja je znači, zadnja koja je bila najpotpunija to je Isabe od Ibn Hađera. Te, te tri, tri knjige, znači, one su vrh po tom pitanju. A ovo je jako bitno, ove, ove podatke koje smo ovdje nabrali, jako je bitno iz razloga što se hadisi uglavnom vraćaju na shabe. Znači, uglavnom se vraćaju na shabe. I oni su, znači, prva karika u lancu prenosnice. Dobro, i s ovim smo završili danas. Molim me lađe šalna povećan fiku vjeru da se učini Bogo bojasnim i da nas okupi u svome džennetu Firdausu, su, kao što nas okupi ovdje. Svane ke lahme, vam ti kaška da je lente sa kojeg je tubu i lijek. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,